34780 fatvo. Savol: Ramazondan keyin Shavvol oyidan 6 kun roza tutish haqida nima deysiz? Imom Molikning Muvatto asarida kelishicha, Imom Molik ibn Anas Ramazondan keyingi 6 kunlik roza haqida shunday degan ekanlar: Ahli ilm va fiqhdan birortasining bu kunlarda roza tutganini ko'rmadim va salaflardan birortasidan bu haqda menga xabar yetmagan. Ulamolar buni makruh sanashadi va uning bid'atga aylanib, Ramazonga undan bo'lmagan narsaning qo'shilib qolishidan qo'rqishadi. Bu gap Muvatto asarining 1-juzida 228-raqam ostida kelgan. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Man soma Ramazona thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr. Kim Ramazon ro'zasini tutib bo'lib, ketidan Shavvolda 6 kun ro'za tutsa, yil bo'yi ro'za tutgandek bo'ladi dedilar. Sahih Muslim 1164-hadis. Bu sahih hadis bo'lib, Shavvol oyida 6 kun ro'za tutish sunnat ekaniga dalolat qiladi. Imom Shofiy, Imom Ahmad va ummatning imomi bo'lgan bir jamoa ulamolar bu hadisga amal qilganlar. Bu hadisga ba'zi ulamolarning uning ro'zasini makruh sanashlariga sabab qilib keltirgan johil kishi uni Ramazondan deb e'tiqod qilishidan xavfsirash yoki bu oyda roza tutish farziya gumon qilinishidan qo'rqish yoki o'zidan oldin yashab o'tgan biror olimdan bu haqda eshitmagani kabi sabablar bilan qarshi chiqish to'g'ri emas. Chunki bular gumonlar va ular sahih sunnatga qarshi tura olmaydi. Ya'ni bilgan kishi bilmagan kishiga qarshi hujjatdir. Tavfiq Allohdandir. Allohu alam. Manba Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita, 10-mujallad, 389-bet.